Ժողովրդական առածն ասում է կատվի վաստալը մինչև մարակն է։ Թող անհարկի պրոտոխոսություն չթվախոսքս, բայց համոզված եմ, կամա թե ակամա հենց այդ վիճակում է մեր հարևան հանրապետությունը, Ադրբեջանը։ Սակայն, եթե առածի կատուն ընդամենը մեկ մարակ ունի փախուստի համար, ապա Ադրբեջանի պարագայում այն մի քանիսն է իսկ փախոստի դրդապաճառը երևի թե դժվար չէ կռահել հայոց բանակի զինանոցը վերջերս համալրած ռուսական Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային կայանքներն են, որոնք իրենց տեխնիկական չափորոշիչներով ոչ միայն պաշտպանական, այլև հարձակողական նշանակություն ունեն։ Այլ կերպ ասած, առաջկայում ադրբեջանական հերթական հնարավոր ագրեսիայի դեպքում աշխարհում իր նմանակը ճշնեցող այդ գերհզոր զինատեսակն իզորու է ոչ միայն պաշտպանել Հայաստանի եւ Արցախի տարածքները, այլև խիստ անհրաժեշտության բերումով նաեւ խոցել հակարակորթի տարածքի խորքային ռազմական եւ այլ կարգի թիրախները պարտադրելով առնվազն ձեռնպահ մնալ ուժի կիրառմամբ Ղարաբաղյան թնջուկը լուծելու իր մտադրությունից։ Ասացի Արնովազն, որ եթե նույն այդ պարտադրանքի հետևանքները կարող են ավելի ահավոր ներգործություն ունենալ Ադրբեջանի համար, քան զուտ պատերազմական գործողությունների դադարեցումն է։ Երևի թե Բաքվի իշխանական վերնախավը նույնպես քաջ գիտակցում այդ վտանգը։ Այլապես այդ աստիճան խոչապի չեր մատնվի դիմելով ապահով պատսպարան մարակների երանդոմ փնտրտուկների։ Անդրադառնանք դրանցից երկուսին։ Կարծիք կա, թե նման դերակատարություն կարող է ունենալ Ադրբեջանի արյունակից Թուրքիան, որն ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ողջ ընթացքում, ահա ավելի քան 40 տարի վեր ամփոփող հանդես է գալիս ի պաշտպանություն իր համար եղբայրական Ադրբեջանի շահերի։ Ընդ որում ոչ միայն խոսքով, այլև գործով, սկսած դիվանագիտական աչակցությունից մինչև սպառազինության մատակարարում, իր ռազմական կրտահամակարգում զինվորական կադրերի պատրաստում ու վերապատրաստում, Ադրբեջանի տարածքում հատուկ նշանակության հարվածային դիվերսիոն զորամիավորումների կազմավորում ու մարզում, ռազմական խորհրդատու Նահանգների ուղեգրում Բաքու, անգամ անմիջական մասնակցություն մարտական գործողություններին, Այո, հենց այդպես, անմիջական մասնակցություն, ինչին մենք ականատես եղանք ապրիլյան ագրեսիայի ընթացքում, երբ շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքում, մանավանդ հյուսիս-արևելյան հատվածում գրոհում էին այսպես կոչված իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների գրոհայինները, ում հավաքագրել եւ ադրբեջաներ ուղարկել ոչ այլոք, քան Անկարան եւ ովքեր անփառունակ վախճան ունեցան Արցախյան դիրքերի մատույցներում։ Բայց հաշվի առնենք, որ Թուրքիան ինքը բավական խճճվածնելով աշխարհակահաղական եւ տարածաշրջանային հարաբերող, իսկ ներկայումս անհամեմատ փոփոխված զարգացումների բավեղում առավել քան երբևէ խոցելի է դարձած եւ հազիվ թե իր համար չափազանց ռիսկային քայլի դիմի, երկրորդ ճակատ բացելով։ Թուրքիան Ադրբեջանին թույլ չի տա Ղարաբաղում պատերազմ սանձազերծել։ Այս համոզմանն է Կովկասագետների գիտական միության նախագահ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի համաշխարհային տնտեսության եւ միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի փորձագետ Ալեքսանդր Կրիլովը ռուս փորձագետի տեսակետով, որ նա արտահայտել է Pravda.ru ինտերնետ հրատարակությանը տված հարցազրույցում, մեջբերում եմ. Թուրքիան Ադրբեջանի խորհուրդ կտա շրջահայացություն ցուցաբերել, քանի որ հիմա շատ կարևոր է չվնասել եւ այստեղ Ադրբեջանն իր չմտածված գործողություններով ըստ ամենայնի կարող է Թուրքիային վնաս պատճառել, մասնավորապես բարթացել Ռուսաստանի հետ նրա հարաբերությունները։ Ոստի այս տեսանկյունից Թուրքիան շատ խոցելի վիճակում է եւ Ադրբեջանի կողմից լրացուցիչ բարդությունները նրա համար խիստ անցանկալի են։ Ռուսաստանի վերլուծաբանն այդ մասին ասել է Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունից ընդամենը 3 օր առաջ, երբ դեկտեմբերի 19-ի երեկոյան ժամանակակից արվեստի կենտրոնում Ռուսաստանը Թուրքիերի աչքերով ցուցահանդեսի բացման արարողությանը դավադրաբար սպանվեց Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը։ Կարծում եմ, չնայած այդ կապակցությամբ կրկերը դեռ երկար կբորբոքվեն բայց ինչպես տեղի ունեցավ ամիսներ առաջ անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ին, երբ Սիրիայի օթային տարածքում թուրքական կորցանիչը խոցեց ռուսական Su-24 ռմբակոծիչը, դրանք վերստին կդադարեն կանաչ ճամփա բացելու ռուս-թուրքական քաղաքական սիրախաղի համար։ Բանն այն է, որ այդ սիրահարն առնվազն մոտ հերանեկարի կտրվածքով երկուստեք շատ ավելի շահեկան է թե Մոսկվայի եւ թե Անկարայի համար, քան ռազմական ինքնաթիռի կորցանումն ու նրա օտաչուի մահը եւ ահա նաեւ ռուսական դեսպանի Չարանենք սպանությունը։ Որքան էլ անբարոհն չի, բայց երևի ճիշտ է այն բնորոշումը, թե մեծ քաղաքականության ճանապարհին նման, այսպես ասած, մանր կորուսներն էական չեն։ Այս առումով վերհիշենք թեկուս ռուս դիվանագետ, բանաստեղծ, դրամատուրգ, Պարսկաստանում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Գրիբոեդովի սպանությունը եւ ռուսական առաքելության շուրջ 37 անդամների ջարդը Թեհրանում 1829 թվականի փետրվարի 30-ին։ Հետո ինչ կհարցնեք։ Առանձնապես ոչինչ, Գահաժարանք Աբաս Միրզան այնուհետև Սանկտ Պետերբուրգ ժամանեց ճոխնվերներով եւ միջադեպը հարթվեց ու մոռացության մատնվեց հանուն Ռուսաստան-Պարսկաստան միջպետական շահերի։ Իդեպ Ռուսաստանի դիվանագիտական պատմության մեջ դեսպան Կարլովի սպանությունը Փաստորեն երկրորդն էր Գրիբոյեդովից հետո։ Նույնը համոզված եմ տեղի կունենա նաեւ այս անգամ բայց ինչպես ասում են, դառնանք մեր ոչխարներին։ Բաքվի երկրորդ պատսպարան մարակը, կարծում եմ, կհամաձայնեք Մոսկվան է։ Ինչպես հիշում եք, դեսպան Կարլովի սպանությունից դարձյալ մի քանի օր առաջ էր աշխատանքային այցով Բաքու էր ժամանել Ռուսաստանի փոխվարչապետ ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Դմիտրի Ռոգոզինի գլխավորած ներկայացչական պատվիրակությունը։ Այսի հիմնական նպատակը ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի մասնակցությունն էր, որի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ, այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության հերանեկարները։ Գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանին արդիական սպառազինություն մատակարարող հիմնական երկրներից է, եւ այդ խնդրում ի պաշտոնե էական դերակատարությունն է անձամբ Դմիտրի Ռագոզինը։ Փակագծերում նշեմ, որ այդ պետական գործիչը դերևս 1997 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, երբ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի падգամավոր էր, գտնվում էր Ստեփանակերտում որպես միջազգային դիտորդ մասնակցելով ԼՂ նահագահի արտահերտ ընտրություններին եւ նույնպես ստորագրել է դիտորդական խմբի դրական եզրակացությունը։ Հետաքրիր է իմանալ, ինչու նրա անուն ազգանունը չի մտցվել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության, Ադրբեջանի պետական սահմանն ապօրինաբար հատած անցանկալի անձանց տխրահարշակ ծև ցուցակում։ Ինչ բանի են եւ ուր են նայում Բաքվի չափից դուրս աչալուրջ ու անաչար դիվանագետ սահմանապահները բայց դա իմիջայլոց ընդամենը փակագծերում։ Եվ ահա ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստից զատ նույն այդ նախքին սահմանախախտը պատվիրակության հետ մեկտեղ հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի իշխանական վերնախավի առանձնապես նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ անկախ նրանից, թե ինչ հունով են ընթացել հանդիպումները եւ ինչ հարցեր են շոշափվել, թեկուզ դժվար չէ կռահել, որ այդ զրույցների առանցքային կազմում Ադրբեջանին ռուսական արդիական սպառազինության նոր մատակարարումները, որոնք հետագայում պետք է ուղղվեն Հայաստանի եւ հատկապես Արցախի դեմ, պաշտոնական Բաքվին առավելապես մտահոգում էր Հայաստան հասած ու տեղադրված Իսկանդեր կայանքների հետագա հնարավոր դերակատարությունը։ Արդյոք դրանք չեն տեղափոխվի Լեռնային Ղարաբաղ եւ չեն գործադրվի Ադրբեջանի դեմ։ Ես չեմ բացառում, որ փոխվարշապետ Ռոգոզինը բացասական պատասխան տված լինի նախագահ Ալիևին, անկամ ի հավաստումն իր տված երաշխիքի Ռուսաստանի հուսալի գործընկերոջ, պաշտոնական Բաքվի հետ հերակա կարգով մատ թափտալով Ռուսաստանի հավատարիմ ռազմավարական դաշնակցի պաշտոնական Երևանի հասեին։ Հնարավոր է, թեկուս չեմ պնդում, բայց եթե իրոք այդպես է եղել, ապա հարց է ցակում. Արդյոք պարոն Ռագոզինը շատ չի ուշացել կարամատուցից վաղուց հեռացած գնացքից։ Մեզ հետաքրող հարցի կապակցությամբ ահա թե օրերս ինչ է ասել Ռուսաստանի ռազմավարական հետազոտությունների ռազմական քաղաքականության եւ տնտեսության բաժանմունքի պետ Փորսագետ Իվան Կոնովալովը։ Իսկ նա ասել է հետեւյալը, մեջ բերում եմ. Բայց Մոսկվան ինչ երաշխիքներ կարող է տալ, եթե Իսկանդերներն արդեն հայկական բանակում են եւ այդ կայանքները ղեկավարում են Հայաստանի զինված ուժերը։ Ոստի Ռուսաստանը չի կարող երաշխավորել, որ այդ գերհզոր զենքը չի կիրառվի, եթե հարևան երկիրը սպառնա Հայաստանի անվտանգությանը։ Մեջբերման ավարտը Իվան Կոնովալովի պատասխանից կարծում եմ ակնհայտ է, որ մեխը իրոք տեղին է խփվել ու միանգամայն ամուր, ոչ թե տափակ գլխիկը։ Ինչպես տեսնում ենք, Բաքվի համար այս պատսպարան մարակն էլ ապահով չէ անգամ։